cerita dengan judul Omah Bekas Surukan Lemah Kuburan dikirimkan oleh Puguh Mimi Dukuh Jojan Papringan Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro. disebut wai jenenge Kangkar Simin. Kangkar Simin gawe omah anyar cor lan paku bumi. Bar adol lemah dituku MCL Payurong M ning daerah sawit ning pinggiri Bekasi dalan kereta sing mergawi ditarjet limang wulan kudu dadi bisa ndang dipanggoni. tukang batune wong limo tukang kayune wong limo banjur kuli batune wong papat dadine sing mergawi jumlahe 14 wong kasimin jarine mangkene pokoke tak target 5 wulan kudu dadi ya mergo arep ndang tak ngoni, disauri salah sijining tukang sing jenenge Saduri waduh aja ditarget to men yo nek 5 wulan iso ndadekno singkating cerita omah wis ngadeg tapi durung diuruk Kang Kasimin pesen marang supir dan truk jenenge Ketek Tek tolong aku jupukno lemah teko nggonku sak dam truk teko nggonku pira Terus Ketek jawab Teko nggonem sak dam truk regane 300.000 to Kang Min toh pirang dam mengko aku tak ngajak gembel. Ya sak cukupe totek sampe rata kabeh wurukane ngono lho. adegan karo temboke keramik kabeh. Akhire Kang Kasimin boyongan manggon omah anyar banjur syukuran bancaan nanggap sindir sedina suwengi. Kang Kasimin sadar omah sing dinggoni aurane kok kurang apik. Anake Kang Kasimin nangis terus angger bengi, ora gelem meneng-meneng sampai bojone katon. Ya pancen bocah cilik ya piye neh to Sri Sri. Banjur ditakoni anake Kang Kasimin. Diding-diding ning dhuwur jari enek wong rupane ireng. Guling-guling dheweke. Bendino Kang Kasimin ning omah mambu kembang wangi karo mambu wong goreng pindang. Padahal bojone Kang Kasimin ora goreng apa-apa. Simin ya tau kelangan duit barang diitung genep rong juta ilang rong atus bujuni banjur ditakoni wen jupuk duit tau sri orai pahirane jupuk aku kondo kue tau eh, ya sopo sing jupuk iya mbah dadak man kang kasimin nyipi nek dikandani wong wedok duit temnek sak clono sing mbok centel noneng katok Mergo kang asime omahe tau diroi wong wedok tuwek karo nginang mlaku ning jero omah. Karo diketoki bocah cilik bajang ora duwe tangan, ya ora duwe sikil, selendeng ning tembok. Banjur didelok tenan duwite sing ilang enek tenan ning jero sak clana. Kok nyeleneh tenan duitku nek ilang? Apa aku dibeda karo didemi to piye? Nek dijupuk gundul lak ya mesti ilang. Kasimen dibeda meneh sekitar jam siji bengi. TV-ne muni dhewe karo lampune mekan dhewe kaya ana sing ngekakne suarane mak ceklak. Banjur didelok ya ora enak apa-apa, padahal bojone ya tuwa. Kasime nawake adem panas ulune padha ngadeg. Oh, omahku ki enak demete to ya ya. biyen kang nardi tau ngarani jari lemah sing tak nggone iki lemah pegel tegese lemah pegel iki lemah sing piye jarene tolake kudu dipanggangno pitik blorok apa lemah akeh demete apa piye yo yo kang kasimin meneh enek wong adus jebar jebur ning jeding banjur dibuka yo ora enek wong sapa sing adus mang Banyu jeding kok yo ya ora kalong, yo ya ora teles, lantaine yo ya garing. Bentar ya. Oh, iya ya. Enggak sakit, enggak sakit ya. Sebentar lagi juga selesai. Tunggu dulu. Ayo, ayo, tunggu dulu ya. Anak Kang Kasimin kurik meneh. Bojone Kang Kasimin bingung. Nang tali aja nangis wae. dheweke diweruhi wujutan wong wedok rupane putih menek ning saka omah karo wong ireng mripate ombo karo mencereng akhire anake Kang Kasimin lara lan muntah-muntah terus digawa ning puskesmas tapi gak enek asile anake Kang Kasimin banjur gak ono alias meninggal saben bengi ono tahlilan sampe pitung dino Kang Kasimin isih sedih terus perkara ditinggal anake ini jam 11 bengi Kang Kasimin arep mapan turu. TV-ne mekan meneh dadak man enek wong lungguh nek kursi. Rupane ireng mripate melolong ulune dawa-dawa karo jegrang neng dhuwur kursi. Kang Kasimin kagete ora karu-karuan. Jantunge kaya arep copot. Sing dingeti ora menungso tambah gendruwo. Kang Kasimin banjur mlaku ning kamar. ning jugan enek pocong koyok mayit rupani putih di tali telu. Enek suara wong wedok guyu cekakaan. Ning jerumah kang kasimin pulai ora karu-karuan nibo nangi ambekani ngos-ngosan. Esok e kang kasimin moro ning desa dukoh golek wong pinter. Kang aku kin jaluk tulung, omahku kok sajai akeh demite jaluk tulung pagerono. bener apa jarimu mbiyen Kang? yang engko pengita dari sak tak neng omahem. Banjur wong tuwa iku teko ning ruangan tamu banjur sila karo maca donga terus. Kris cilik banjur diunus karo watu akik loro mekana bang karo biru diwadahi mangkok ning ngarepe Mbah Nardi kuwi. Men, omam ki pancen akeh demite. Kudu diresiki. bangsa-bangsa ning kene kudu dipindah digolekno panggonan sing genah ben ora ganggu kuwe tapi ana syaraté men kowe kudu golek ndok pitik Jawa jumlah 6 metu saka pitik sing rupane bloro Mengko kudu bancaan sego bucu jenang abang putih karo kembang setaman karo panggang pitik terus pitik ya kudu pitik blorok kanggo tolak sengkala tanam sing pekir iki bengine Mbah Nadi lungguh sila meneh ning ngarepe sedya keris cilik kembang setaman karo menyan banjur dibakar ambune ning jero wangi banget weruh wewujutan wong ireng karo greng kaya srengen karo wong wedok jerit-jerit banter kaya digudaki wong banjur dekne metu saka ngomah karo gendong wong wujute rupane ireng gedhe sampe kaboten ambekane ngos-ngosan kaya bar men omahmu wis resik saka bangsa demit saiki kowe karo bojomu ora ana sing ganggu meneh Omah mis tak pagrindok pitik nem rapat demit-demit kuwi rawani mrene meneh. Merga omahmu kuwi mbiyen nalika nguruk dicupukne lemah kuburan to min min. Akhire bangsa demit padha melok merga lemah dicupuki. Demit-demit wis tak leh, tak golekno panggonan. Ya Kang, anardi matur suwun ya. Wis mbok bantu magri omahku saka gangguan demit. Wis sakmene wae crita saka aku sing cekak iki. Soko puguh mimik omo tanduran laskar Sulaiman Kaliwatu putrane Bapak Martam Ibu Pasimi dukuh jojan papringan dukuh kidul ngasem bersama tim Cimat